للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم anasema Allah subhanahu wa ta'ala watapata wale mafakiri wa kimuhajirina ambao ukhriju min diyarihim walitolewa kwenye nyumba zao kwenye miji yao wa amwalihim wakapokonywa mali zao yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wakawa wanatafuta fadhila za Allah na radhi watu wametolewa kwenye miji yao na wakakubali kutoka wakaihama miji walikuwa na masalihi yao biashara zao na mambo yao wakaziacha yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana si jambo jingine wametoka wakaacha kila kitu chao wakaacha familia zao wakawaacha ndugu zao na jamaa zao na marafiki zao wakaacha nyumba zao walizozijenga na biashara zao walizokuwa wamewekeza wakaondoka wakaacha kila kitu wakahamia Madina kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana watu hawa walikuwa wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na radhi hakuna kitu kingine kilichowatoa hawakuwa na fikra kwamba huko Madina kutakuwa na dola na kutakuwa na ufalme kwa hiyo Abubakar anaona kwamba wacha mimi niondoke hapa niache kila kitu changu, kwa sababu nikifika Madina Mtume sala salama akifa, mimi nitatawala baada yake, au Umar au Uthman. La yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadla kutoka kwa Allah na radhi. Atakayezungumza kinyume na hivi ilivyosema Qur'an, basi huyo ni kadhabu dajjal mrongo, anapingana na Qur'an Qur'ani inatuthibitishia kwamba watu hawa walitoka yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana na isitoshe wayansuruna Allah wa rasula na wametoka vile vile kwa lengo la kuwa wanamnusuru Allah na mtume wake lengo lao ni kwenda kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumnusuru mtume wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah atatuthibitishia kwenye Qur'ani anatuambia ulaika humus sadiqun hao ni wakweli yani wasfu wasidq ni lazim fihim wasifu wa ukweli ni wenye kuwalazimu wao ukweli katika imani imani zao hazina hazina utata Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye alimu bidhati sudur ni mjuzi wa yaliyomo ndani ya nyoyo za watu, anamjua ni nani mkweli na ni muongo. Anatuambia hili kundi la muhajiruna hili lililotoka katika miji yao wakaacha mali zao, hawa amewajua kwamba ilikuwa lengo lao ni kutafuta fadhila za Allah na radhi, na lengo lao pia ni kuinusuru dini ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na hawa ni watu wa kweli atakitwambia kinyume na hivi kwamba hawa walikuwa na tamaa za kidunia hawa walikuwa wanataka mali hawa walitaka kuupiga vita kuuharibu uislamu au hawa walikuwa watafuta vyeo au hawa si wa kweli walikuwa ni wanafiki basi faqad kadhab waftara ala llahi alkadhib amesema uongo na amemzulia Allah tabaraka wa taala uongo na anapingana na Allah aliyewaumba